Na die dood van Moses, die dienaar van die Heere, het die Heere vir Joshua, sien van Nin en assistent van Moses, gesê, Moses my dienaar is dood. Maak je nou gereed en trek dier die Jordaan levier, jy en hierdie hele volk. Ga na die land toe wat ek aan hulle, die Israëlieten, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan hulle elke plek waar hulle kom, van die woestijn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Jeetite tot aan die groot sedert in die weste, alles zal jylle woongebied wees. Zolang je lewe, zal niemand bestand wees teen jou nie, soos ek by Mooses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vastberaden, want je moet hier die volk die land in besit laat neem wat ek met de eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees vooral sterk en baie vastberaden in die uitvoering van die wet wat my dienaar Mooses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwijk nie, dan zal je voorspoedig wees, voor jou ook al gaan. Hier die wetboek moet die rugsmuur wees voor alles wat je sê, oordink dit dag en nacht en zorg dat je alles uitvoert wat daarin geskryf staan. Dan zal je slaag in wat je moet doen, je zal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdracht, wees sterk, wees vastberaden. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Heere jou God, is bij jou ooral waar jy gaan. Joshua het die beambtes van die volk beveel, gaan die kamp dier en sê vir die mense, maak vir jylle padkoos gereed, want oor drie dae trek jylle dier die Jordaan en gaan jylle die land in besit neem wat die Heere jylle God jylle as besitting gee. Voor die stammen Ruben en Gad en voor die halve manna sestam het Joshua gezegd. Jullie onthou die woorden van Moses die dienaar van die Heere. Hij het vir jullie gesê, die Heere jullie God zal vir jullie een vaste woonplek gee, hij zal jullie hier die gebied gee. Jullie vrouwen en kinders en jullie vee kan in die gebied aan hierdie kant van die Jordaan blijven wat Moses aan jullie toegeken het, maar jullie, elke weerbare man, moet informatie voor jullie volksgenote uit optrek en hulle help. Eerst nadat die Heere aan jullie volksgenote een vaste woonplek gegee het soos vir jylle, en jylle ook die gebied in besit geneem het wat die Heere jylle God aan jylle gee, kan jylle terugkom. Dan kan jylle jylle eie gebied wat Mooses die dienaar van die Heere aan jylle oos van die Jordaan toegeken het, in besit neem. Hulle het Joosja geantwoord, ons zal alles doen wat u ons opdra, ons zal gaan waar u ons ook al stier. Soos ons aan Mooses gehoorzaam was, so sal ons aan u gehoorzaam wees. Mag die Heere God bij je wees soos hy bij Mooses was. Elke man wat om teen die bevele verzet en nie gehoorzaam is aan al die bevele wat u genie, sal doodgemaak word. Wees hy net sterk en vastberaden.